Մայրի քանի տարեկան է։ Ես ես թե հարսում եկա Խունդրստանից, օխտնասն ծին եկալում տարայեմ մոտերին, իմ սկսու, իմ տալին, իմ տիկրկնդան։ Յոլայք կեցա դեմենք հիմա դացալում։ Հիմա քանի տարեկան եք։ 80։ Ինչպես եք ապրում, ում հետ եք ապրում։ Հարցս մեկ է տղա Ստեփանակերտեն, ես գործում եմ այդ թոշակը վստահում։ Ինչքան թոշակ եք ստանում։ 40 մանեթ է դա անջախ ջրերով տամ, ես կարող եմ անեմ։ Բայց սիրում եք այս գյուղը։ Ինչ հարցեր կա, որ պիտի լուծվի գյուղում չի լուծվել։ Օրինակ ջուրը օգտվում եք, գազ ունեք։ Հա, գազը ունեք, ջուրը ունեք, ոստանովարը, ցանումը, յոլակինա։ Քայրիկ, ինչու եք ասում ամեն մեռնողի երանի տալով։ Մեծ օրը։ Գոչեմ ես։ Քանի տարեկան եք։ 71։ Դե քերիվիլ եմ պատմեք, ինչից եք դժգո, ինչից եք։ Դժգո եմ նրանից, որ այս օրենքները սխալա։ Օրինակ։ Օրինակ սովետի օրոք լավ կապրան։ Փողը յուրագինի ունեցալա, էժանալալ։ Հիմա բոլորը թանկա։ Փողը չի երիկում ապրուստը դժվարացել է։ Այն ժամանակ էլ իմ ուսուցիչ աշխատել, հիմա էլ փորձակարու եմ։ Ինչ մասնագիտություն։ Մաթեմատիկա եմ դասավանդալ։ Սկզբում զինղեկը մլալ, հետո մասնագիտությունից մաթեմատիկա։ 74 թվականին ընդունվում դպրոցը եւ միջև վերջել այդտեղ աշխատալам։ Սովետի օրոք լավալալ։ Ամենից գոհոմլալ։ Այն օրեքները, սովետի օրեքները, սովետի դրվածքը, նամանավանդ ուսումնական դրվածքը։ Այո։ Շատ ուժեղալալ։ Հիմա ինչի։ Հիմա ամեն վատիկը քենամայ դիպլոմ վերցնում։ Սա իշ կարքա։ Ինչու այսպես։ Ես դասավանդալում աշակերտին երկում դա երկու էջերալ, երկում դիրալ։ Հիմա չտա դիպլոմ վերցրած եկա դասավանդում։ Նրանի քիչ պիտի վերցնենք մենք։ Այս համբյուտերնի դարը շատ սխալա։ Երեխան բթամի տամիցանում։ Գիրքն թերցում չի։ Հասարակության հետ կապ չկա։ Գյուղում ոչ մի բան չի աշխատում։ Կոլոբնա, թատրոնը, կինո, այդպեսի բան չկա։ Բարաշի կալան, թատրոնը տվալ, ինչպեսի կինո նկարեն ցույց տվալ, ինչպեսի կոնցերտներ ալ, ինչպեսի գուսանեն եկամ մեր գյուղը։ Հիմա ինչա, ոչ մի բան չկա գյուղում։ Մերսանիկը ոլին մայ մտարմը քաղաքվանում։ Ինչքան թոշակ եք ստանում։ 50 տարի աշխատողն 50 մայ թոշակ ստանում։ Ում հետ եք ապրում ընտանիք։ Հա, ընտանիք ունիմ, ունիմ 4 երեխա, բոլորը ամուսնացած են, 3 տղա մի աղջիկ ունիմ։ Կարծում եք, որ կբարելավի Արցախյան գյուղերի տխրությունը կծրվի։ Այո, կարծում եմ։ Այո, կբարելավի։ Եթե այս դեպական խաղաղությունը լինի, ոնց որ ուզում եք կբարելավի։ Այո, այսպես չի մնա։ Նախքան ձեզ հետ զրուցելը, ես զրուցեցի ձեր բնակիչներից մեկի հետ, ասում է, որ գրեթե ոչ մի միջոցառում չի լինում։ Ինչով է պայմանավորված։ Դա Արցախյան բոլոր գյուղերում է այդպես, թե Չէ, լինում է, ամեն ինչում լինում է։ Տոնորերը նշում եք, երիտասարդությունը շատ աշխուժ է, նոր ցիրկ է եկալ։ Ու եկյամն ընդունում եք ասկերանա մեր երիտասարդները եկան կանցերտ տվալ։ Բոլոր տոնորերը դպրոցի հետ նշում եք։ Պարոն Արզումանյան, ինչպես է ապրում գյուղը, ինչպես է։ Նորմալ, մնացած գյուղերի նման։ Քանի բնակիչ ունեք։ 820։ Ինչ չլուծված եւ լուծված հարցեր ունեք։ Լուծված հարցերը դեռ համայնքային կենտրոն։ Այսօրվա դրությամբ ջերի ներքնցանցն է, ավարտին է հասնում արդեն։ Գազաֆիկացված է գյուղը վրի։ Նոր բուժգետ ունեք կառուցած, ջրամբարներ նոր կառուցած։ Շուտ բաց հարցերն կանել մնացած գյուղերի նման։ Տիկին Ծովինարի, պատմեք, խնդրեմ, ձեր դասավանդած առարկայի, ձեր երեխաների ձեր կրթօջախի մասին, ինչպես է ապրում մտավորապես։ Շատ հետաքրքիր առօրյայով կոնկրետ։ Մեր դպրոց հարուստ ավանդույթներ ունի, աշակերտների քանակը ոչ ունենք աշակերտներ, որ մեծ հաջողության են հասնում օլիմպիադաներում, կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, ցերեկույթներ եւ առօրյան հակեցած է։ Իսկ ձեր առօրյան անձնապես։ Մեր առօրյանն էլ է հակեցած։ Եվ դպրոցում եւ ընտանիքում։ Օրինակ ինչ կցանկանայիք, որ կատարվեր ձեր գյուղում եւ ձեր կրթօջախում։ Նոր դպրոցական շենք կուզեիք, սպորտ դահլիճ կուզեիք եւ դա մեր ցավոտ հարցն է։ Պարոն Ջանգիրյան, պատմեք կրթօջախի մասին, քանի աշակերտ ունեք, ինչ պայմաններ կան աշխատելու համար, ինչ առարկաներ են, որ չեն դասավանդվում։ Մեր կրթօջախը գոյություն ունի 1870 թվականին առաջին դպրոցը ստեղծվել է այդ ժամանակաշրջանում եւ հետագայում այս մասնաշենքերը որ դուք տեսաք երկու մասնաշենքից է բաղկացած մեր դպրոցը մեկը կառուցվել 1930-ական թվականներին իսկ հիմա որտեղ որ մենք նստած ենք կառուցվել է 1975 թվականին։ Հարմարեցված շենք է, տիպային շենք չի, բայց դե ունենք բավականին հարուստ նյութատեխնիկական բազա, որը եւ հնարավորություններ է ստեղծում մեր դասապրոցեսները բավականին բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Ինչ մնում է մասնագետներով ապահովվածության, ապա կասեմ որ բոլոր առարկաներից էլ ունենք մասնագետներ, կարիք չկա, պահանջարկ չունենք, բավարարված ենք մասնագետներով եւ ասեմ ավելին լավագույն մասնագետներով, որովհետև վերջին 10 տարիների աշխատանքները, որ վեր եք լուծում, մենք բավականին առաջընթաց ենք արձանագրել ուսումնական, ուսումնադաստիարակչական եւ այլ միջոցառումների բանակավարում։ Իսկ քանի աշակերտ ունեք։ Այս պահին մենք ունենք 108 աշակերտ եւ դրան գումարած 12 երեխա նախապատրաստական խմբի, որոնք եւ օտարը պիտի հաճախեն առաջին մասարը։ Դա յուղի համար լավ թիվ է։ Եթե հայմատական կարգով ասենք եւ այս ժամանակաշրջանը, որ մենք ապրում ենք, ելի կարելի է բավարարել։ Հանջանգերյան համակարգչային դարը որքան գայթակղիչ է, նույնքան եւ իր բացասական ազեցությունն է թողնում, ինչ դեր ունի համակարգիչը ձեր երեխաների կյանքում։ Այդ հարցին տարբեր կողմերից կարելի է մոտիկանալ, որովհետև մենք ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, որտեղ այնքան շատ է ինֆորմացիա, ինֆորմացիան դրսից ներհոս կա, որ մարդը փաստորեն ի վիճակի չի լինում մշակել, չգիտեմ, լավ ընդունել, մարսել, թեկուզ մարսել ինֆորմացիան։ Այո, այո, այնքան շատ է։ Եվ օգնության է գալիս փաստորեն առաջներում գիտեմ, թերթեր, ամսագրեր, հերոստատեսություն 1 կամ 2 ալիք եւ մարդիկ ինֆորմացիան ստանում էին թերթերից, ամսագրերից, ռադիոյից, որը գոյություն ուներ, թե հանրային ռադիոյի մասին է խոսքը գնում, թե տեղական ցանցերի մասին է խոսքը գնում։ Մի խոսքով ինֆորմացիան բոլոր կողմերից մշակված էր ներկայացվում մարդուն։ Հիմա չգիտես, պատահական ինֆորմացիայով, պատահական լուրերով, պատահական, չգիտեմ, հայտարարություններով լիքնա համացանցը եւ պատճառը մի կողմից էլ հանդիսանում է երեխաների ծրվածության, որ ժամանակ չեն գտնում, թե չգիտեմ ինչ ա կատարվում մեր երիտասարդության շրջանում, որ կարծես թե գրքից հեռացել է։ Հասկանալի է, բոլորը գալիս են այն եզրակացության, որ այդ գործում համակարգիչն է մեղավոր։ Բայց միևնույն ժամանակ համակարգիչից կարելի է այնպիսի ինֆորմացիա քաղել, որ ոչ միտեղ չկա։ Ոչ գրադարաններում կա, ոչ են ամսագրերում հիմա, եթե վերցնենք։ Խելոք մարդը, խելոք երիտասարդը կարողանում է իր կյանքը դասավորել, շատերը եւ դասավորում են համակարգիչի օգնությամբ։ Չհաճախելով ուսումնական հաստատությունները, նրանք բավականին լուրջ ինֆորմացիա են վերցնում համացանցից հանրակետարանների միջոցով, գրադարանների միջոցով, կոնֆերանսների միջոցով։ Բարձր դուք մասնագիտությամբ։ Ես մասնագիտությամբ մանկավարժ չեմ ճիշտ է, բայց երկար տարիներ արդեն աշխատում եմ դպրոցում։ Ինչ առարկա եք դասավանդում։ Դասավանդում եմ ինֆորմատիկա առարկա։ Ժամանակին դասավանդել եմ ֆիզիկա առարկա։ Ավարտել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը Երևանի Կարլ Մարքսյանվա ռադիոինժեների որակավորումն եմ ու արդեն 18 տարի ես շատ բարի շատ բարի շատ հանգամանորեն պատմեցիք կրթօջախի մասնաշենքերի մասին սակայն չնշեցիք որ ճունեք սպորտ դահլիճ այդ դա մեր ցավոտ կողմերից մեկն է ճունենալով մարզադահլիճ մենք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կազմակերպում են թե շրջանային մասշտաբով, թե հանրապետության մասշտաբով սպորտային միջոցառումների մասին խոսքս, բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք։ Առաջին տեղերի մասին խոսքը գնում, թե ֆուտբոլի, թե հրաձգության, թե թե թեվապետի կարե այդ ուղղություններով մենք ունենք առաջնակարգ տեղեր եւ միշտ մասնակցություն շատ ակտիվ կերպով դրան զուգահեռ Արարքայական օլիմպիադաների ժամանակ մեր աշակերտները բավականին լուրջ առաջադիմություն են ցուցաբերել։ Բաստակ մեն այնպիսի միավորներ, որ 2-3 4-ի հանրապետական փուլին է մասնակցում։ Դրանցից մեկը կամ երկուսը առնվազն մասնակցում են եզրափակիչ փուլի Երևանում եւ վերադառնում են դիպլոմներով։ Շնորհակալ եմ ջերմ զրույցի ու ջերմ լիցքերի համար, ասեմ, որ փոքրինչ հուսալքված էի, երբ զրուցում էի ձեր յուղապետի հետ, բայց դուք բավականին դրական լիցքեր հաղորդեցիք իմ հաղորդման Հովհաննիսյանը, հուսամ որ միշտ էլ այդպես դրական լիցքեր եք հաղորդում եւ յուղին Արցախյան այս հերոսական յուղին եւ ձեր սաներին եւ ընդհանրապես կյանքին ու աշխարհին։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ այդպեսի զրույց կազմակերպելու համար եւ մի խնդրանք ես խնդրեի եւ թող իմ այս խնդրանքը հաստե այն ուղակներին, որոնք անմիջապես կապ ունեն հանրակրթության հետ Բադարայի հասարակության համար Բադարային անհրաժեշտ է նոր դպրոցական շենք եւ մարզադահլիճ եւ այդ ամենն էլ ազդում է նոր շենքը, կահավորվածությունը, մակրությունը եւ այն ամեն ինչ, որ լինում է արդեն այդ նոր շենքի մեջ, աշակերտներին հույս է ներշնչում։ Դա էլ է ազդում մարդու հոգեբանության վրա եւ շատ կտրուկ կերպով փոխվում է տվյալ միջավայրի հոգեբանական վիճակը։